Ռադիոլսող բարեկամներ եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Ֆրանսիայի Բուկբելեր քաղաքի պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Արցախի հանրապետության պետական մարմինների ղեկավարների հետ։ ՀԱԿ-ում տարածվել է Սումգայիթյան ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի ազգային ժողովի հայտարարությունը։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառում Ստեփանագերտի համար 3 միջնակարգ դպրոցում։ Գետավանը նոր համայնքային կենտրոն կունենա։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության եւ հնչող հայտարարությունների միջև լուրջ փոփոխություններ չկան։ Ֆրանսիան դատապարտում է ցանկացած հայտարարություն, որը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 5-ին ընդունել է Ֆրանսիայի Բուկ-Բելեր քաղաքի պատվիրակությանը քաղաքապետ Ռիշար Մալեի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող տարբեր հարցեր։ Նախագահը գոհնակությամբ նշել է, որ Ֆրանսիայի վարչական շրջանների եւ միավորների հետ փոխգործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ընդգծելով, որ դա թույլ է տալիս կյանքի կոչել կարևոր ծրագրեր սոցիալ-տնտեսական, մարդասիրական եւ հասարակական ոլորտներում։ Երկրի ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, որ երկկողմ կապերը հետևողականորեն կամրապնդվեն, որի համար կա անհրաժեշտ ներուժ։ Նույն օրն Արցախ ժամանած Ֆրանսիայի Բուկբելեր քաղաքի քաղաքապետ Ռիշար Մալեի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդանի ղեկավարը բարձր է գնահատել Ռիշար Մալեի ակտիվ մասնակցությունը ինչպես միջխորհրդանական ձևաչափում, այնպես էլ քույր քաղաքների հետ համագործակցության շրջանակում եւ ընդգծել նրա հետևողական ջանքերն այդ համագործակցությունը գործնական դաշտ տեղափոխելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Ռիշար Մալիան նշել է, որ իրենք այսուհետ եւս պաշտպանելու են Արցախը ոչ միայն խոսքով, այլև գործով եւ ի հավաստում խոստման ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացրել այցի ընթացքում Բուկբել Air քաղաքի Բուկբել Air ասկերան քույր քաղաքների համագործակցության առաջին քայլը Ասկերանի դպրոցի նվիրած ինտերակտիվ գրատախտակը եւ տնտեսության գինեգործության բնագավառներում հավաքագրած դիտարկումները, որոնք հետագայում պետք է վերածվեն կոնկրետ ծրագրերի։ Այնուհետև խորհրդանի ղեկավարը պատասխանել է հյուրերի ապրիլյան պատերազմին տարածաշրջանում միջազգային կառույցների ունեցած դերակատարությանը հիմնախնդրի հնարավոր կարգավորման հերանեկարներին վերաբերող հարցերին։ Ֆրանսիական Բուկբել Էրքաքի պատվիրակությանը մարտի 5-ին ընդունել է նաև արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը։ Նա երախտագիտություն է հայտնել Ռիչարդ Մալեին ասկերան քաղաքի հետ ապակենտրոնացված համագործակցության հաստատման եւ զարգացման հարցում սկզբունքային եւ հետողական դիրքորոշման համար։ Արտգործնախարարը նշել է, որ Արցախի եւ Ֆրանսիայի քաղաքների միջև համագործակցությունը Արցախի հանրապետության միջազգային կապերի զարգացման ուղղված քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այս համատեքստում Մասի Իսմայելյանն ընդգծել է Արցախում ֆրանսախոսության զարգացման կարևորությունը ֆրանսերենին եւ ֆրանսիական մշակույթին հաղորդակից լինելու համար պայմանների ստեղծման տեսանկյունից։ Բուկբել Էրի քաղաքապետը իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել ընդլայնելու երկու ժողովրդների միջև հարաբերությունները։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունում Որպես պաշտոնական փաստաթուղթ տարածվել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը Սումգայիթ քաղաքի հայ բնակության կոտորածի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ստեփանակերտի Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի անվան համար 3 միջնակարգ դպրոցում 3 տեղի ունեցել քաղաքի հանրագրթական դպրոցների համատեղ տոնական հանդիսություն նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 1988 թվականի փետրվարին նոր հուշկու թափ առավ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարը, վերածվելով համաժողովրդական ընդվզումի յուրօրինակ 9-րդ ալիքի, որ այնուհետև կոչվեց եւ առ այսօր կոչվում է Ղարաբաղյան շարժում։ Նա մեր պապերի դաստերի կանչում է։ Նրանց երազը թռչում է ժողովուրդ։ Նա մեր շիկացած հոգու ուղանջն է, որ հնչել է միշտ ստեղծելու մեր լուրջ։ Նա մեր տենչերի ծնված թռչումն է։ Մեր հավ թևերն է, երազը ուրհեր, նա հավերժացուկ մեր կրկությունն է, մեր պատիվն է նա ու գալիքը մեր։ Շարժման 30-ամյակի նվիրված տոնակատարությունները նպատակ ունեն մեծարելու համաժողովրդական պայքարի նվիրյալներին, ինչպես նաև ոգեկոչելու հանուն այդ գաղափարների նահատակված հերոսների անմար հիշատակը։ Միջոցառման մասնակից Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանի խոսքով Անչափ հաճելի է եւ մենք որպես մայրեր երջանիկ ենք, որ մեր երեխաները, նոր սերունդը, արդեն թորները մեր եւ ծորները շարունակում են պայքարի գաղափարը, լավ սովորելով, լավ նկարելով։ Սա է մեր պայքարի նպատակը։ Հայ հայերեն խոսենք, հայերեն մտածենք, հայեցի ապրենք։ Ստեփանակերտի համար 4 դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Նորաթ Համրազյանը մեզ այդ զրույցում նշեց, որ աշակերտները պետք է իմանան ու հպարտանան անցած ճանապարհի պատմությամբ, որ հետագայում իրենք շարունակեն papերի ու հայրերի սկսած գործը։ Նման միջոցառումները հայրենասիրության դասեր են, որոնք կրթական ու դասյարակչական մեծ նշանակություն ունեն։ Արցախը կա, Արցախը գոյություն ունի եւ կշարունակի գոյություն Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլեն Մարկարյանն իր խոսքում կարևորելով ազգային գաղափարախոսության անկյունակար համարվող ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, ասել է, որ արվել է ամեն ինչ, որպեսզի մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցներն ըստ արժանվույն կազմակերպեն Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված հանդիսությունները։ Շնորհավոր տոնը Արցախ, ցնցա իմ հայ 30-ամյա իմ շողովուրդը Իլուրումը նշենք, որ միջոցառումը նախաձեռնել է քաղաքապետ Արանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը։ Ներկային դպրոցների ուսուցիչներ, աշակերտներ, շարժման առաջամարտիկներ, ինչպես նաեւ պաշտոնական այրեր։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստան համայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցվող Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղի համայնքային կենտրոնի շինարարական աշխատանքներն ավարտման փուլում են։ Այս մասին ասել է Գետավանի համայնքի ղեկավար Արարատ Զաքարյանը։ Կառույցը երկհարկանի բազմաֆունկցիոնալ շինություն է, որն իր մեջ ներառում է գյուղապետարան, հանդիսությունների դահլիճ, գրադարան, համակարգչային սենյակ, նախասրահ, նշել է Արարատ Զաքարյանը։ Նշենք, որ 400 բնակիչ ունեցող Գետավանի գյուղապետարանը ներկայումս տեղակայված է դպրոցի դասասենյակներից մեկում։ Առողջապահության ոլորտից մարդիկ սովորաբար դժգոհություններ են ունենում, բայց քչերն են հետևողական ոլորտում հանդիպող անցանկալի երևույթների վերացման խնդրում։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Թեմային անդրադառնալու առիթը Արևիկ մանկական բուժմիավորման լաբորատորիայում կատարված, ապա Ստեփանակերտում գործող Երևանյան լաբորատորիաների մասնաճյուղերում հերկված Արյան մի հետազոտության պատմությունն է։ Ամեն ինչ սկսել է նրանից, որ մեզ դիմաց անձը ամենամյա ստուգումներ անցնելու նպատակով բուժմիավորման լաբորատորիայում հանձնել է Արյան անալիզներ, այդ թվում բիոքիմիական հետազոտության համար։ Անալիզի ստացված պատասխանը ենթադրում էր շատ ծանր հիվանդություններ միանգամայն առողջ երեխայի համար։ Այն օրերը, որոնք անհրաժեշտ անհրաժեշտ եղան Ստեփանակերտում գործող Էմպաթիա եւ Էկոսենս լաբորատորիաներում արյունը վերահանձնելու եւ պատասխանները ստանալու համար ընտանիքի համար դժոխային էին։ Բարձելու համար թե ինչու են լաբորատորիայում հնարավոր այսպիսի սխալներ եւ արդյոք դրանք մարդկային գործոնի թե սարքավորումների խնդիր են, մենք դիմեցինք բուժմիավորման գործադիր տնորեն Մհեր Մուսայելյանին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ համարում, որ լաբորատորիայում կա խնդիրներ նամանավանդ լուրջ, որ անհանգստանալ դից կարիք ունենան, քանի որ մենք մեկ տարվա մենակ 2017 թվականին կատարվել է 69047 լաբորատոր հետազոտություն արևիկ մանկական բուժմիավորումում, որից կլինիկական 34000-ից ավել 30000-ից բիոքիմիական անալիզները հիվանդանոցում բուժվել են 2317 երեխա, եւ այդ հիվանդները բոլորը բարելավել են, բարոյ վիճակում դուրս են գրվել տուն։ Իհարկե, այդ հիվանդ ների բուժումը ստանալուց մենք ինքն ենք ընդունում մեր տվյալ լաբորատոր հետազոտությունները։ Եթե դրանք լինեին սխալ, այդ հիվանդները չէին կարա նորմալ բուժվեին գնային տուն։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այս տարի մենք նախարարի հանրարությունը կատարվել են արյան ընդհանուր անալիզ 10 քանի հիվանդի եւ վերաշատողներից վերցրել ենք անալիզները, կատարել ենք այստեղ եւ հանրապետական բժշկական կենտրոնի լաբորատորիայում շեղումներ չեն եղել։ Ուղղակի մենք ունենք փաստեր այդ սխալների, փաստաթղթեր, որոնք ապացուցում են, որ այդ սխալները այնուամենայնիվ տեղ են գտնում։ Բժիշկ բժիշկը կամ հիմադը դե պետք է հասկանա, որ հիմադությունը չեն բուժում միայն անալիզներով, պետք է ունենալ կլինիկական պատկերը եւ այդ շեղումները պետք է կլինիկական պատկերի հետ համապատասխանի։ Կարող է այդ երեխան դեղորայքա ստացել, ասենք սովորական տալիս են իբուպրոֆե եւ այդ ֆոնի վրա։ Կոնկրետ այս դեպքում, կոնկրետ այս երեխայի պարագայում, որի փաստաթղթերը գտնվում են մեր ձեռքի տակ, երեխան ընդամենը տարեկան ստուգումներ էր անցնում կաբինետներով եւ պարտականության նման հանձնեցին նաեւ այդ անալիզը։ Չեմ կարծում, որ այստեղ դեղորայք կարգի ազդեցությամբ էր պայմանավորված։ Ամենայն դեպս եզակի տվյալները, որ մենք ունենք այդ տվյալները, մեր մոտ չկա այդ կարգի բողոքներ, Ձեր խոսքից դատելով կարելի է եզրակացնել, որ դուք կարծում եք, որ լաբորատորիա ընդհանրապես խնդիր չկա։ Մենք այս տարի ամենայն դեպս ինչքան հետազոտություններ կատարել ենք եւ ինժեներական ծառայությունները կալիբրով կեքը արել են, միջավայր ժամից ինչքան ինժեներներ նայել են, ոչ մի թերություն չեն գտել։ Եվ այդ պերեգրոսնի անալիզները, որ մենք պարտավոր ենք անենք, դենակ խնդրին ունենք, թե չունենք, այդ բոլոր կատարվել է եւ այդ անալիզների հետևակոստուգումների հետևակ մեր մոտ թերություններ չի եղել։ Նաեւ երևի ինչ որտեղ այդ կարծիքի ձևավորմանը նպաստում է այն, որ մարդիկ չեն դիմում իրենց դժգոհությունը չեն հայտնում։ Ծնողը չի ներկայանում, չի պահանջում բացատրություն, որ այն անալիզը այսպիսի մի պատկեր է ստացվել։ Դե երի պետք է ծնողը մի հատ մտեկանա բուժող բժիշկին, կա բուժ ծառայության ղեկավար, տեղակավորը բուժգծով զբաղվում է, պետք է մի հատ արձագանքի, գոնե մենք մեր ուժերով տնակ ինչա կատարվել, թե չէ տենց չենք արել այդ արձի պատասխան, քանի որ մենք այդ արձագանքը չունենք, չենք ստացել բողոք չունենք, Մեր զրույցից պարզ դարձավ նաև, որ լաբորատորիայում մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցված։ Բժիշկն ընդհանրապես վերցնում է արյունը, ամբողջ գործընթացը կատարվում է սարքավորումների միջոցով, որոնք Մհեր Մուսայելյանի խոսքով նոր են եւ նրանց տեխնիկական վիճակը մշտապես գտնվում է մասնագետների վերահսկողության տակ։ Նրա խոսքով ձեռք է բերվել եւս մեկ ավելի ժամանակակից ու բազմաֆունկցիոնալ սարք, որը դեռևս չի հասել Ստեփանակերտ։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների վերապատրաստման խնդրին, ապա նրա խոսքով այն այն նույնպես իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Առողջապահության նախարարության հրավերով մարտի 12-ին Երևանի ռեֆերանս լաբորատորիայի մի խումբ բժիշկներ կայցելեն Արցախ։ Այցի ընթացքում նախատեսված է եւ փորձի փոխանակում, եւ տեխնիկական սարքավորումների վերանայում։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության եւ հնչող հայտարարությունների մեջ լուրջ փոփոխություններ չկան։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Մովսես Հակոբյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե վերադառնելու են Երևան ու Զանգեզուր։ Հարցին արդյոք այս հայտարարությունները լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու կոչեր չեն, Մովսես Հակոբյանը պատասխանեց. Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հայտարարությունների մեջ լուրջ փոփոխություններ չկան, սկսած 1995 թվականին Շուշիում թե են խմել, Սևանում ձուկ են որսացել, ցանկություն ունեցել են, բայց դա որևէ բան չի նշանակում։ Ֆրանսիան դատապարտում է ցանկացած հայտարարություն, որը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոթը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Երևանը վերադարձնելու վերաբերյալ հայտարարություններին։ Ծանոթ եմ այդ հայտարարությանը։ Դրան հետևել է Ֆրանսիայի պաշտոնական հայտարարությունը։ Կարևոր է փաստել, որ Ֆրանսիան իր հակազդեցությունը ցույց է տվել այդ հայտարարությանը։ Կարևոր է խոմ կատարել Ֆրանսիայի պաշտոնական այդ հայտարարությանը, որով դատապարտվում է նմանառի ցանկացած հայտարարություն, որը խոչընդոտում է բանակցային գործընթացին։ Այն երկի մաս չէ։ Ֆրանսիան իր կարծիքը հստակ հայտնեց, ընդգծել է դեսպանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, գիշերը տեղումներ, ցերեկը առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։